tu que siens des nus tu casses les âmes quand ils poussent, tu casses une envoie de cléaux. Mais soin en soin, à peine par mot, au bon amusa. Si est la muse, des parts Stacares des de fumada, c'est tout la fusillade siège une flou. Des barricades siège la Vénus, des moires, des femmes la maîtresse, des camiers senza pane, senza lie, le cruz que van senza sulie ante caressa. Ma les autres ti fan ruta, le quand cambi sei famiglia, les ennemis de la pauvreté, car tu non tues. O oh, santo Fio es libertà oh libertà, si es bella, cuma Écoute, e si de tout mau, T'es ma fort cuma de destrau, tu t'es ma mena. Mai plei es demora, les estelles et nous, très beaux les hommes appellent. Comme les inclinants les parpellants tes pétescau, tu que sies pour des mots et tu que luzes et les rayons. So it's time to say goodbye to Avigenia, to everybody.